हाज़ी सवीली अद ऊ अह असीं सॼूं था अलाह ॾांहुं अलाह बसीरतिन पंहिंजे बसारत मुताबिक़ पंहिंजे इनसाइड पंहिंजे पंहिंजे फहम ऐं पंहिंजे फिख मुताबिक़ु तफ़ी अलाह ताला जंहिं ते राम करे थो पंहिंजो त पोइ फ़िख ॾिए थो हुनखे पंहिंजे दीन जी त इहो असां पंहिंजी बसीरत मुताबिक़ या अर्ज़ु अर्ज़ु करे चुका असां की अञा उहा मनी तबानी ऐं यानी मुहम्मद सलाहु वसलम ऐं जेके मुंहिंजे पोयां हलनि था मुंहिंजी पोइवारी कनि था पोइ लॻिया आहिनि मुंहिंजा यानी असाव सगोरा ऐं पंहिंजो ताबन तबा ताबन इलाही ओमुद्दीन इनशा <clears throat> पंहिंजो जेके सदा ऐं सवा आहिनि जेके उहे बतियूं सुबतियूं ख़बरूं पर वठा ॻोल्हिनि दीन मा आहिनि पासे हुन पासे पोइ हाणे उहो पाण ॼाण रब पाक ॼाणे हुननि जो हिसाबु बहाल जेके नमूनो सही जेको फ़िक्र ते आहिनि अलाह ताला जे दीन ते आहिनि क़ुर जे दीन ते आहिनि जेके हदीस शरीफ़ खे मञनि था जेके असांजे फ़क़ीरनि खे इमामनि खे मञनि था सम्झो पोइ इहे जनरेशन पंहिंजे टेई पंहिंजो जेके रसुला साहिबु सम्झ फरमायो त मूंखां पोइ वरी वरी खां पोइ वरी उन खां पोइ उन खां पोइ ऐं पर अहिड़े नमूने सां पोइ इलाही इहो दीन असां चवंदा त आब हिते किताब आई न त बा किताब साफ़ु सगुरा ख़ुदि ऐं तब ताब ताबईन ऐं पोइ उहो जनरेशन ॿियो थी वियो ऐं तबा ताबईन उहो टियों जनरेशन थी हुयो उन खां पोइ इलाही मुन क़यामत ताईं कोन को ग्रुप अहिड़ो हूंदो जो अलाह ताला जे दीन ते क़ाइमु हूंदो हुन ते जेको बि हले थो हाणे इहा ॻाल्हि करे चुकासूं हिन मंझि उस्मान अलाह वमा अन अमिन अल मुशरक़ीन अलाह ताला जो पाकाई बयानु था करियूं ऐं रसुल्ला साहिब चओ अलाह ताला चए थो रसूला साहिब खे त तूं चओ त आऊं मुशरक़नि मां कोन आहियां ऐं हज़रत इब्राहिम अल खे बि ईअं फरमायो वियो तूं चओ त आऊं मुशरक़नि मां कोन आहियां ऐं क़रान शरी शाहिद ई ॾिए थो त हज़रत इब्राहिम अल चए थो त हू मुशिरकनि मज़ा कोन हो हाणे उहो शिरक जी ॻाल्हि पहिरीं कईसूं त ख़फ़ी ऐं जली शिरक वग़ैरह वग़ैरह हाणे इहा ॻाल्हि हिते मतिलबु त कंहिं नमूने सां शिरख़ में शामिलु न आहियां हुन खां पोइ फरमाईंदो इलाहनि असां तोखा अॻमी मोहम्मद में जेके पैगाम मोकिलिया त आदम अलाम खां वठी नूह अलाम ॿिया बि जेके विच में आया इब्राहिम उल इस्लाम जेके बि ईसाल मोहम्मद आख़िरी हिन विच में जेके बि पैगम्बर असां मोकिलिया उहे रिजाल हुआ इंसान हुआ माण्हू हुआ ॿिनि टंगुनि ते हलण वारा हुआ रजलो हुआ रिजालनि ई इलाही हेम असां उन्हनि खे वही कयोसीं मेन अहली खुराक शहरनि जा हुआ मतिलबु त करियत जा हुया ख़ुराक हिन खां अॻु में कहिड़ी आकबत थी कहिड़ी पुॼाणी थी यानी कहिड़ी तरह सां हलाक थी विया थियूं उहे क़ौमूं जन अलाह ताला जे दीन खे कूड़ो कयो ऐं हुन ते न हलिया त हुननि जो असां कहिड़ो असरु कयोसीं अहिड़ो कहिड़ो सम्झो तबाही हलाकत कईसीं उन्हनि जी कए फकान आक़िबतीनीन क़बल हिन ई क़बल हिम माना आहिनि खां इहे जेके मके जा आहिनि काफ़र हींअर पर असांजे ज़माने में वरी असांजा जेके काफ़र आहिनि ख़ुदि मुस्लमाननि में <clears throat> या जेके ग़ैर मुस्लमान आहिनि जेके इस्लाम जी जी सख़्तु मुखालफ़त करे रहिया आहिनि हिन वक़्तु बि ऐं सॼी कए फकान आकबत लज़ीनमीन फल आख़िरत ख़ैरु आख़िरत जो घरु जेको आहे सो सुठो आहे बहितरु आहे सभिनी खां लिलज़ी न था काओ उन्हनि जे लाइ जेकी तकवा परहेज़गारी कनि था फला त अकलून जेकॾहिं अक़ुलु हुजे तव्हांखे सम्झ हुजे सम्झो सम्झ जेकॾहिं तव्हीं सम्झो त अफ़ला त अकलून पोइ छो नथा सम्झो अफ़ला त अकलून एक्चुली माना थी त पोइ छा पोइ नथा सम्झो या छो नथा सम्झो हत इज़ रसुल एसि ताईं जो मायूस थिया इज़त असर रसुल रसुल रसूल मायूस थिया पंहिंजे माण्हुनि खां या अलाह खां अलाह खां त मायूस कोन था थियनि रसूल भई रसूल रसूल मायूस थिया माण्हुनि जी मदद खां या कफ़ारनि खां उहा ज़नू ऐं सम्झियूं इहे रसूलनि सम्झो या माण्हुनि सम्झो हाणे इन ते मतिलबु पोइ मुफ़सर जेके आहिनि थोरो अॻिते पोइ हिते ॻाल्हि खे कनि था उहो ज़नू अन होम क़द खुशबू त हुननि सां कूल ॻाल्हायो वियो यानी माण्हू जेके सम्झनि था त असांखे जेको न बीहनि ॿुधाई आहे का ॻाल्हि सां अलाए सची आहे अलाए कूड़ी आहे पर पोइ इन जो यूस इस्लाम जी इहा सूरत थी आहे उनखां पोइ अलहमदिल्ला इस्लाम कामयाबु थियो आहे सॼी पकड़ियो आहे न रुगो सॼे अरब में पर पोइ इराक में श्याम में किनान में मिस्र में उनखां पोइ असां वटि सिंध में पाकिस्तान हिंदुस्तान इंडोनेशिया मलेशिया सॼा मुल्क दुनिया जा अलाह ताला सभु जेके आहिनि से इस्लाम ते आहिनि हींअर घणेई क़ौमूं ॿियूं जेके आहिनि से इहो अर्ज़ु कयोसीं कज़बू जो नसर हुन खां पोइ असांजी नुसरत आई मन शाह पोइ जिन खे असीं चाहियूं था तिन खे निजात ॾियूं था भला बासना अनिल कौमिल मुजिमिन असांजी कावड़ असांजी बस असांजी जेको अज़ाबु आहे सो क़ौम मुजरिमनि क़ौम तां लहे नथो यानी असांजी कावड़ जेका लहे कोन थी चवंदा आहिनि वीचारा चई मूंखे हमरा चयो थींदो ही जेको हीणो आहे ग़रीब आहे उन तां मूंखे कावड़ लहे ई नथी ऐं उहो जेको ॾाॾो आहे उन ते मूंखे कावड़ चढ़े ई कोन थी पर हाणे इहा ॻाल्हि ईअं भोॻ जी आहे पंहिंजे माण्हुनि जी पर अल्ला ताली चयो हू जेके मुजिर्म आहिनि तन तां मुंहिंजी कावड़ लहे ई नथी इहो साॻियो एक्सप्रेशन अहिड़े क़िस्म जो अलाह ताला चयो त छा चइबो आहे निजी मन शाह जिन खे आउं चाहियां तिन खे निजात ॾियां थो हिन अदाब खां ऐं असां नुसरत जॾहिं असांजी अचे थी भला रद असांजी रद नथी थिए यानी मोटे नथी हटे नथी मोटण जे माना में भला युरध बास न असांजी कावड़ कंहिं ते अनिल क़ौमिल मुजरिमिन मुजरिम क़ौम जेका आहे यानी ज़ालिम क़ौम हथीली वॾाई तकबुर करण वारी ज़ुल्म करण वारी मुजरिम क़ौम जेका असांजी अलाह ताला फरमाए थो असांजी कावड़ जेका आहे असां हिन सां असांजो अज़ाब जेको आहे हिन सां लहे ई कोन लहे मोटे ई नथो हाणे इहा ॻाल्हि कयूं था हिन खां पोइ हिन लफ़्ज़ ॾिसूं था पंहिंजो हाणे इन जे लाइ सूरत अल बकरा में अलाह ताला ॿ सौ चोॾहीं आयत आहे उनखे त थोरो ॾिसूं त माना हिनजी लॻे थी हीअ सूरत यूसुफ अॻु जी आहे ऐं सूरत बकर जेका असां वरी मदीने जी आहे उहा पोइ जी आहे तमामु केतिरनि सालनि खां पोइ जी आहे हिन करे उन ॾिसूं त हिक ॿिए सां तालुक कहिड़ो आहे हाणे सूरत बकर बकर जे हिकु ॿ सौ चोॾहीं आयत ई आहे हुनमें अलाह ताल फरमायो अथमि त अम हसिप तुम छा तव्हां सम्झो था यानी उन वक़्त जंगियूं मुस्लमाननि खे हाणे इजाज़त मिली हुई त जंग करणु पंहिंजे काफ़रनि जे ख़िलाफ़ु या जेके हुननि खे आज़ाबु ॾियनि था तकलीफ़ ॾियनि था उन्हनि जे ख़िलाफ़ु हाणे हिते सूरत हज खां सूरत मोहम्मद मु खां पंहिंजो इजाज़त मिली वई सूरत बकर में बि इहे ॻाल्हियूं अची वियूं त हाणे जंग तव्हां करे सघो था तुम अंतुल जनती सम्झो था त जन्नत में दाख़िल थी वेंदो व लमा या त कुम् मसुल लज़ी न खालाओ मिन क़बल कुम ऐं तव्हां ते उहे ॾुखिया उहे तकलीफ़ूं न आहियूं जेके तव्हां खां अॻु बि कॉमन ते आयूं हुयूं मसताओ वर उन्हनि खे जेको आहे सो बास यानी जंग जूं हालतूं या मुसीबतूं थियूं दरदर पहुतो उन्हनि खे टच कयो ज़िलज़िलू ज़ुलज़िलू ऐं हू लुॾी विया हलिया ज पंहिंजे हिनम जे हालतुनि जे करे मुसीबतुनि जे करे ॾुखनि जे करे तकलीफ़ुनि जे करे ज़ुलज़िलू ज़लज़िलो ॼण जीअं ज़लज़िले में ॾकंदियूं आहिनि बिल्डिंगूं माण्हू तीअं माण्हू ॾकी विया हलिया पंहिंजे ख़राबु हालति जे करे हथा जेसिताईं जो यकूल रसूल जेसि जो रसूल चवण लॻो तव्हांजो चवण लॻो रसूल किथे आहे अलाह जी नुसरत मदद किथे आहे अलाह जी क़रीब बेशक अलाह ताला जी नुसरत क़रीब आहे बेशक नसल ताल जी नुसरत वेझी आहे मदद वेझी आहे वलफ़तनू जा हाणे आख़िरी सूरत मञा आहे हज़ा जा नसर वलफ़त ऐं आख़िरी सूरत जेका आहे चवंदा आख़िरी सूरत आहे बिल्कुलु पर हीअ जेका हज़ा जा नसर आख़िरी हज विदा जेको आहे उन खां पोइ जेको आहे इहा सूरत लथी आहे नसर अलाह वल नसुल नसर अलाह जॾहिं अची वई मदद हाणे उते अची वई ॼण सॼो कमु पूरो थी वियो रसोल सलम हाणे टिनि महीननि खां पोइ हज जो महीनो आहे हुन खां पोइ मुहरम जो महीनो हुनखां पोइ सफ़र जो महीनो रबी अल अवल जे महीने में हज़ूर सलाहु वसलम ॼण वफ़ात फ़रमाईंदा हे टे महीना विच में ॼण ईंदा बसि ॿारहीं तारीख़ वफ़ात कंदा हीअ हज जे ॾींहुं जेको सो ज़ुल हज जो पोइ महरम पोइ सफ़र पंहिंजो रबी अल अवल टे टे महीना पूरा बाक़ी आहिनि हुन में ईज़ा जसरा अवल फ़त इहा जॾहिं पढ़ियाऊं त वक़्तु माण्हू ॿिया जेके आहिनि से ख़ुशि थिया त इहा सूरत लथी आहे नसरत जी ॻाल्हि आई आहे हज़रत अबू बकर अलाह ताला रोअण लॻो त छा ॻाल्हि आहे चयो हिन मज़ा ॼण महसूसु थी वियो हलियो त हाणे वक़्तु अची वियो रसूल पाक सर जे वफ़ात मुबारक जो हिदा जसलाह अवल फ़तह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا हाणे आख़िरी सुर पर हिते जेको फरमायूं त जॾहिं सभई माण्हू मायूस थिया ऐं पंहिंजो वेंदे यकूल रसूल रसूलनि चयो ऐं जेके उन्हनि सां गॾु हुआ उन्हनि में चयो चवणु लॻा त पंहिंजो मता नसर किथे आहे अलाह जी मदद त अला इन हाणे बकर सूरत जेका आहे सभु पहिरियुनि सूरतुनि सूरतनि आहे जेका मदीने में लथियूं उन खां पोइ इहो गज़वा ऐं जंगूं ऐं इहो थियूं वदर जी जंग पोइ वरी उहद जी जंग पोइ वरी खंदक जी जंग पोइ वरी पंहिंजो ख़ैबर जी जंग उदये पिया जो सुल विच में उन खां पोइ जेको आहे सो ज़िला थी विया हुया पंहिंजा जेके हुआ या ॿियूं कोरेश्वार पोइ मुस्लमान थिया उदे पिया मके फतेह खां पोइ सभु माण्हू अचणु लॻा मुस्लमान थियणु लॻा पोइ मतिलबु त वरी पोइ ॿाहिरि इस्लाम वियो पर परसूल सम्झे वफ़ात मुबारक खां पोइ वरी पंहिंजो वरी मसाला थिया इहे जेके पंहिंजो कूड़ा कूड़ा जेके थिया आहिनि मुर्तद थिया इहे थिया उहे थिया कूड़ा पैगम्बर मुर्तद ऐं ज़कात ॾियण खां हिते ई मसाला पैदा थिया पोइ हज़रत उमर हज़रत अबूकर सिधी करती ताला ताली उन्हनि खे तमामु सुहिणे नमूने सां मोह ॾिनो हुनखां पोइ इस्लाम पखिड़ियो हज़रत उमर अदी अलाह तालरत उस्माना तालीम जे ज़माने में ऐं तमामु इस्लाम जेको आहे सॼी मतिलबु पहुची वियो हुयो सॼी इराक ईरान शाम किनान फ़लस्तीन चओ मिस्र मिस्र जो हिसो उनखां पोइ हेठि सूडान में अलाए कॾहिं वियो ख़बर न आहे पर पोइ पाण वटि सिंध में जेको पहुची वियो नवे वरनि जे व वक़्तु ताईं नवे नाइन नाइंथी हिजरी हुन में पहुची वियो सत सौ ॿारहं में हुन स्पेन में जेको आहे सत सौ ॿारहं यारहं होसि ताईं पहुची हलियो इस्लाम मुराको खां मथे चढ़ी त नवे सालनि जे अंदरि सॼी दुनिया मतिलबु त अधु दुनिया हुन जेका मालूम हुई हुन में इस्लाम पखिड़िजी वियो हुन खुरासान वग़ैरह त उमिरि जे ज़माने में थी विया ईरान पूरा असांजी मकरान ताईं हर उमिरि जूं क़ौमूं पंहिंजूं आयूं फ़ौजूं पोइ हरत उमिरि पंहिंजे मकरान खां वापसि आंदियूं पोइ वरी इहो मोहम्मद बिन कासिम सखफ़ी रहमत हले हिन ज़माने में नवे विज़ी में इस्लाम पखिड़ियो त हाणे इहा ॻाल्हि अहिड़े नमूने सां थी मता नसुलु अला इन नसुल ला क़रीबूं मोसिनी क़रीबू क़रीब आयो पढ़ियोसीं हतर रुसुल وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء جنك سان چاهيو تا ان کي نجات ڏيو تا ولا يرد بعثنا عن القوم المجرمين هاي هاتي وئي 110 آيت هاڻي يعني 111 آخري آيت آهي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب इन्हनि जे क़िसे में इन्हनि जे माना हज़रत यूस अलाम जे ऐं उन जे भाइरुनि जे क़िसे में ऐं हज़रत याक़ूब आल जे क़िसे में टई धुरियूं या पोइ ॿिया जेके माण्हू विच में क़ैदी की हज़रत हज़रता की जेके बादशाह को मिस्र जो इहो सभई हिन सभिनी माण्हुनि जे क़िसे में लकद कान फी कम इबर अल अल अलबाब दिलि वारनि जे लाइ पंहिंजो होश अकुल वारनि जे लाइ पंहिंजो इबरत आहे इबरत मां पढ़ियो शुरू में सूरत जे अलाह ताला फरमायो लक़द लक़द फ़रमायोरमायत यूसुफ व इखवती फरमाए त यूसुफ़ ऐं हुनजे भाइरुनि जे किसे में आयतूं आहिनि पुछण वारनि जे लाइ पुछण जिन पुछो पुछरायो यूदियुनि त कीअं थियो आदत यूस सां कीअं पहुतो ऐं याक़ूब ख़ूब अलाम जो औलाद कीअं पहुची वियो आहे मिस्र में कीअं वरी वापसि आया इहो असांखे ॿुधायो वग़ैरह या ॿिया माण्हू जेके जिन पुछियो त सुहिणो किसो असांखे हुजे फलाणो हुजे इहे घणियूं ॻाल्हियूं त उन्हनि पुछण वारनि जे लाइ आयत हुअण हिते वरी फरमाई आहे आख़िर में उहो शुरू में सतीं नंबर आयत हुई लक़त कानफ़ी कससिम लक़त कानफ़ी फी यूसुफ़ इक़ती आयाली सत नंबर हुई हाणे हिते वरी हिकु सौ यारहीं आयत आयतमि جو फरमाए लक़द कान फी कसस हिम हिननि जे किसे में इबरतल ऊल अकुल जे लाइ इबरत आहे इबरत आहे आयत आहे माना या उल अबसार इबरत इबरत हासिलु कयो अखियुनि वारा अखियुनि जी बि ॻाल्हि कईसूं अखियूं पटे हलो इहा बि ॻाल्हि कईसूं वग़ैरह या हिन खां अॻु में हाणे फरमाए थो नफ़तरा कयल न आहे पर हीअ जेको तव्हां खां अॻु में आयो आहे यानी तौरात इंजील अॻ में जेके किताब आया उन्हनि खे जी तस्दीक करे थो ई पर हाणे युफ़्तरा खे ॾिसूं था त छा आहे हाणे ही जेको फे रा ऐं या फा रा या इन जेके आहिनि से मस्तर थियनि था क़ुर शरीफ़ मंझि उणिवीह लफ़्ज़नि जा मार्फालॉजिकल सम्झो त वेरिएशन्स आहिनि जेके याफ़्तरून मुफ़्तरा इफ़्तरा फलान फलान अहिड़े क़िस्म जा जेके लफ़्ज़ आहिनि से इस्तेमालु थियनि था ऐं उहे उणिवीह क़िस्म जा मअरफरा जी तसरीफ़ी सूरतूं आहिनि तस ग्राम चयो आहे ठहियलु ठहण थियूं जेके उणिवीह आहिनि ऐं उहे टेवीहनि सूरतुनि में आहिनि ऐं तक़रीबनि त सठि दफ़ा जेके आहिनि इस्तेमालु थियूं आहिनि कराची में पर हाणे छा आहे केरु थो घड़े ऐं केरु थो पंहिंजो छा करे इफ़तिरा माना घड़ण जे माना में ठाहिण जे माना में यानी कूड़ करण जे माना में त हाणे जेके काफ़र आहिनि उहे चवनि था त हीउ जेको मोहम्मद सलाहु आहे ऐं हीउ पंहिंजो दीन आंदो अथसि हीउ फलाणो क़ुर थो चवे त हीउ आंदो आहे इहो हुन घड़ियो आहे ठाहियो आहे इहो एतिरा ॼण बार बार कनि था पोइ हुनजे मां जवाब में अलाह ताला फरमाए केतिरनि आहे सूरतुनि में त अम यकूलू नफ़्तरा छा ई चवंदा त हीउ हिन घड़ियो आहे कुल फातू अशर सहरनि वग़ैरह या एतिरो मिसल मिस्री या फलाण फलाण पोइ हुनखे चओ त अहिड़ी घरे ॾेखारियो भला अहिड़ो हिकिड़ो त इन माना में हू एक्यूज़ था कनि पंहिंजो काफ़र रसोल सल खे इफ़्ताह घरण जे जे मुतल पोइ अलाह ताला चए थो जेकॾहिं घड़ियो आहे असां त तव्हां घड़े ॾेखारियो भला अहिड़ी सूरत या अहिड़ी आयत या अहिड़ी क़िस्म जी ऐं ॿियो अलाह ताला फ़रमाए थो पंहिंजो ॿियो जेको नमूनो क़ुर शरीफ़ मंझि त फमन अज़लम विमान इफ़्तराओ अल अलाह हिकु ज़ आहे अहिड़े क़िस्म जूं ॼण आयतूं इलाही आहिनि चो चोॾहं क़िस्मनि जे इस्तेमालु अहिड़ा थियल आहिनि त केरु आहे उनखां वधीक ज़ालिम जेको अलाह ताला ते को कूल घड़े यानी आऊं न बि आहियां अलाह ताला जो ऐं कूल जेकॾहिं घड़ियां अलाह ताला ते मूंखे मोकिलियो आहे हालांकि मूंखे अलाह ताला न मोकिलियो हुजे त पोइ त मूंखां वधीक ज़ालिम केरु थींदो या तव्हां जॾहिं आऊं तव्हां वटि सचो दीन अचे थो ऐं उनखे तव्हां कूड़ करियो था त पोइ तव्हां खां वधीक ज़ालिम केरु थींदो इन सेंसनि में ॿिन्ही में यानी अलाह ताला चए थो त रसोल सलाह खे त हुनखे ईअं चओ त पंहिंजो तव्हां खां आऊं ज़ालिम थींदुसि जेकॾहिं कूड़ करे कयां अलाह ते या तव्हीं ज़ालिम आहियो जेकॾहिं अलाह ताला जे कलाम खे कूड़ो था चओ हिकिड़ो इहो ॿी माना चोथी माना जेका हिन इस्तेमालनि में अचे थी इलाही सूरतुनि में आहे टेवीहनि सूरतुनि में मूं अर्ज़ु कयो त इहे लफ़्ज़ अचनि था उणिवीहनि क़िस्मनि जा लफ़्ज़ आहिनि जेके सठि दफ़ा इस्तेमालु थियल आहिनि हिन में चो चोथो नमूनो जेको उहो तरीक़ो आहे ॻाल्हि जो इहो इहो आहे त हीअ जेके तव्हीं पूॼा करियो था जिन ॻाल्हियुनि जी जेके बुत ठाहिया अथव जेके सितारा फलाणा इहे उहो जेको आहे तव्हां कूल ठाहियो आहे इफ़्तराह आहे उनखे तव्हीं पूॼो था इफ़्तराह खे पूॼो था अहिड़ी क़िस्म जूं माना हुजनि आहिनि क़ुर शरीफ़ में आहिनि पर इनशा उहो छो त वॾी थींदी वई थी वेंदी डिस्कशन हिन करे पोइ असां मुख़्तसिर रुॻो अथऊं हा मौजम अल मुफ़ारिसल अल अल्फ़ुलुरान इहे इहो अचनि था ऐं वरी इनशा ठाहिनि सघी जदवल हुन में जीअं सूरतूं आयातूं जेके आहिनि से पेश कबियूं हुनखे हुनजी स्टडी करण जा मालूम थींदो त भई कूड़ केरु थो ठाहे ऐं केरु कंहिंखे कूड़ो थो चवे हर को हिकु ॿिए खे एक्यूज़ थो करे हाणे उहो ॾिसो प्रैक्टिकल लाइफ में असीं जॾहिं हिकु ॿिए खे हू चवंदा तई कूड़ा आयो असीं था चऊं तई कूड़ा आयो <laughs> कूड़ा हिकु ॿिए खे फ़ैसिलो केरु करे कूड़ो केरु आहे कहिड़ो सचो केरु आहे पोइ सचे ऐं कूड़े जो ड्यूट्रामे में <clears throat> अलाह ताला ॿुधायो पंहिंजे तौर तौरात में हज़रत मूं सा खे या हुनजे पोयां क़ौमनि खे त जेकॾहिं को पैगम्बर चए थो जेका ॻाल्हि त हीअं थींदी ऐं उहे थिए त पोइ उहो सच आहे उहो सचो आहे पर जेकॾहिं को चवे त हीअं थींदो पर हीअं थिए न ऐं उहो उनजो बतल थी वञे या छा थी वञे हलियो त सम्झो त कूड़ो आहे हिकिड़ो इहो किराए तेर आहे ॿियो हज़रत ईसा साल साम्हूं चयो त माण्हू जो मेवो वण जो जेको मेवो आहे उन मज़ा हुन सुञाणबो त इहो मेवो मिठो आहे सुठो आहे घणो आहे किनो आहे ज़हर आहे छा आहे हुन में मेव मा fruit fruit from you will know the tree by the fruit त जेको फ्रूट आहे हिन मोहम्मद मुसा सलाह जे दीन जो हिन में जेके शरीयत आहे मोहम्मद मुसा सलाह जी हुनजी सुहिणाइप उनजी पंहिंजो अकुल में अचण जहिड़ियूं ॻाल्हियूं उन उनमें जेको आहे सुठो सुहिणो तरीक़ो इबादत जो हीअ ॿियनि कंहिं क़ौमुनि में कोन्हे सम्झो ॿियनि दीननि में कोन्हे उबता सुबता हीअ उहो ख़्यालु जेके पोइ ॾिसो त फ्रूट कंहिंजो सुठो आहे ॿियो ॾिसो त सच कंहिंजी ॻाल्हि बीठी आहे हाणे इहा ॻाल्हि हिते कईसूं हिन करे फ़र्माइत महा ख़ान हदीस सई युफ़्त री इफ़्ति कयल ठहियलु कूड़ियल हदीस न आहे क़ुर शरीफ़ जेको आहे सचो आहे ऐं तस्दीक़ पर तव्हां वटि जेको अॻु में क़ुर आयो तौरात आयो इंज़ील आहियो उनजी हीअ तस्दीक़ करे थो उन में जेका कहाणी आहे उनखे सही थो चए जेका सही ॻाल्हि आहे उन में जेको कूड़ तव्हां विझी छॾियो आहे उनखे तस्ही थो करे जो हीउ मुहिमन आहे क़ुर शरीफ़ जेको आहे अलाह ताला फ़र्मायो आल इमरान में या निसाह में किथे लफ़्ज़ इस्तेमालु थो करे त हीअ मोहिमन आहे यानी हीअ क्राइटेरिया जे तौर ते फुरक़ान जे तौर ते इस्तेमालु फुरक़ान फ़र्क़ु करण वारो यानी कूड़ ऐं सच में फ़र्क़ु थो करे हलाल ऐं हराम में फ़र्क़ु थो करे ऐं जेका कूड़ी ॻाल्हि विझी छॾी तव्हां त हीअ हुनखे चवंदो न हीअ कूड़ी विधी अथव हीअ जेका इन करे मुहाइमन आहे हुनजे मथां त हीअ किताब जेको आहे साईं मकान हदी साईं वॾा किन ॿधे माना तव्हांजा ॿ हथ हुनजे अॻियां माना तव्हां वटि अॻु में जेको किताबु आयल आहे जेको तव्हीं खणो था ॿिनि हथनि मां जीअं माना बयान जॻह जी माना थी उहा तफ़सील कुल शइ आहिनि ऐं हिन में हर शइ जो तफ़सील आहे हाणे इहो तफ़सील कुल शइ आहिनि सूरत में बनी साहिल में आहे सूरत काफ़ में आहे ॿियनि हंधनि ते त हर शइ जो हिन में तफ़सील आहे क़ुर शरीफ़ में पोइ हाणे खे यूदी आहे वरी पंहिंजो छा चवंदा आहिनि भायूं त को असीं विड कढूं का क़ुर वञा पोइ कंहिं पंहिंजे असांजे असाबनि वञा कंहिंखे या ॿिए किताब हिन मज़ा को आहे मूंखे ख़बर यादि कोन्हे हाणे त केरु आहे त हुनखे इहा ॻाल्हि कई अॻे दफ़े त चईं त भला त क़ुर तव्हांजो त हीअ त करे चवे थो त हर शइ जो तफ़सील आहे चए हा हर शइ जो तफ़सील आहे चए भला पोइ हिन मुंहिंजे ॾाढ़ी जो तफ़सील आहे चए हा तुंहिंजे ॾाढ़ी जो तफ़सील आहे <laughs> तुंहिंजो चौधारी जो आहे त जेको ख़ुबुस आहे धरती हुन मञा रुगो कंडा पैदा थींदा ऐं जेका सुहिणी आहे तयबु आहे हुन वञा सुठी ज़मीन वञा सुठो फ्रूट थींदो अनाज थींदो ऐं जेको धरती खबीस आहे हुन मञा जेको आहे सुरगो कंडा थींदा ऐं ॼारू थींदी ऐं हुन वञा को फ्रूट अनाज कोन्ह थींदो पैदा इहो ॼण कुराची जो पोइ हुन जवाबु जेको मतिलबु इहो थियो हिकिड़ी भोग वारो जो आहे पर मतिलबु त इहो चई चई सघे थो हर शइ जो तफ़सील हर शइ जो माना इहो कोन त खंडु भुगड़नि जो बि ज़िक्र हूंदो की पंहिंजो फलाणी शइ जो बि ज़िक्र हूंदो मतिलबु जेके शरीयत में जेके क़ानून में जेके मस मज़हब में इस्तेमालु थी सघनि थियूं शयूं ॻाल्हियूं जेके मसाला पैदा थी सघनि था उन सभिनी जो जवाबु आहे ऐं ॿियनि इन्हनि माना में हाणे इहो कोन सॼी दुनिया जूं जेके लिस्टूं नालनि जूं लिखियूं पियूं आहिनि भई आकलनि में फलाणा माण्हू था रहनि लिखियलु कोन्हे क़ुर में फलाणो रहे थो ई थो रहे उहो रहे तफ़सील कुल शयुनि ऐं ही हिदायत आहे ऐं रहमत आहे हीउ क़रान शरीफ़ जेको आहे सो हिदायत आहे ऐं रहमत आहे सभु कंहिंजे लाइ न आहे सभु कंहिंजे लाइ नौमीनून जेके ईमान वारी क़ौम आहे उन्हनि जे लाइ आहे सूरत बकर में बि शुरूअ में अलाह ताला ज़ालिखल हुदल मुतक़ीन ई मुतक़िन जे लाइ हिदायत आहे अॻिते वरी हुन में फरमाईं त इहो दिलि बि कसीर ऐं ई कसीरूं कसीर आहे हुमाए दिलि लज़ीन हुमाय फ़ासकीना पोइ त मतिलबु त हीअ जेको आहे सो फासिक जेके आहिनि उन्हनि खे गुमराह थो करे उहो उहे ईंदा कोन जेके मुनाफ़ि कया आहिनि उहे ईमान क़ौन काफ़र जेके आहिनि उनखे ईमान उन्हनि खां फ़ाइदो कोन्ह थींदो अलाह ताला ॿियो वरान शिफ़ाउ रहमतिनीन मोमिनीन जे लाइ रहमत आहे भला यदी ज़ालमीन इलाह खसारा ज़ालिमनि खे सवाइ खसारे जी ॿियो कुझु कोन वधाईंदो पर ज़ालिम जेको हूंदो उहो वॾो रुॻो पियो विडूं कढंदो क़ुर मां त ईअं आहियां ईअं आहियां ईअं पोइ हाणे हुनखे कीअं जेके सम्झाइबो त उहो सम्झंदो कोन पर असांजा मुस्लमान वीचारा हाणे असां ॾिठो जेके फितना कढनि था फितने जूं ॻाल्हियूं जेके कढनि था मथो असांजो ख़राबु कनि था उहे जेके आहिनि अहिड़ी बसि पोइ वॾी जी ॻाल्हि कढी बीह रहंदा अचे क़ुर में हीअं क़ुर में हूअं क़ुर में हीअं पोइ हाणे हुन माण्हू खे छा कबो पोइ हाणे हिते कुल शयम भला कुलमतीनोन हीअ क़ुर जेको आहे सो हिदायत आहे ऐं रहमत आहे ऐं पंहिंजो अहिड़े नमूने सां सूरत यूनिस जी बि जेका